homoi ia povas digesti celluloson. Celluloso estis gis nun considerata kiel substanzo ne digestebla de la homo. Internazia esplorista te amo nun mal covris gis nun neconata in en in enda in kiwi ebligas la digestadon de celluloso. Precipe en industriae landoi tivi bacterioi tamen estas ancora nur tre malofte troveblai en la intesta flauro. La cel vandoi de plantoi consistas cefe el celluloso. Bovinoi cae aliai remaciuloi povas disigi tivin organicain ligajoin cae cerpi energion el ili. Ce homoi tamen gis nun oni credis, che mancas la portio necessai enzimoi en la intesta flauro. Celluloso nombras protio principe alla nedigesteblai balastai substansoi. Se homoi consumas tro da ili tra plantai nutrajoi, exemple en formo de tritica brano au lin semeroi, tiam tio povas havi malagrablain sequoin. Plei multai homoi tiam travivas ventrodoloroin, intestain ventoin au malaxon, clarigas microbiologo de la Ben Gurion Universitato de la Negevo en Israelo. Laula Israelai esploristoi, La causo por tio tamen ne estas che en la homa intesto ne estas bacterioi por la disigo de celluloso. Nis cias el pli fruai prilumigoi de aliai esploristai teamoi priam unu sola bacteria spezzo quiu aperas en la homa intesto cae quiu povas disigi la celluloson, diras la biologo. La causo por la eventro ventrodoloroi post tro da planta nutrajo, lauli devenas de tio, che homoi intertempe ne plu portas en si suffice da tivi bacterioi. Pritio indicas ancau la resultoi de la studajo, cion internazia te amo publicigis en faca giornalo. La esploristoi povis en gi malcovri tri pluain in gruppoin en la homa intesto, kiwi productas en contacto cun planta materialo cellulazoin. Tiwi enzimoi capablas disigi la celluloson de la plantoi. La enia prilumigo malcovritai bacterioi estis antautio ancora autute neconatai, diras la biologo. En la cadro de la studo, la teamo prilumigis pli ol naudec du mil homain metagenomoin. Cetio temas pri la tutezzo de la genomai in formoi de ciui microorganismoi de certa vivo comunumo. La esploristoi trovis, Ocase de tio la sama in tri bacterio specio in en plurai specimenoi quiom da personoi effective portas en si la bacterio in tio tamen forte variis ce la diversa e lo gruppoi pli ol quardec procentoi de la homoi qui vivis antau unu gis du miliaroi habis laula resultoi de la studajo tiaen bacterioin en la intesto. Tion montris la analiso de quelcae ancorau conservitae fecajoi el tiu epoco. Ce moderna chasisto cae collectisto culturoi, la teamo povis pruve constati la bacterioin ancora nur en circa 20% de la homoi en la industrigitae landoi nur ancorau quin procentoi havis la bacterion en la intesto. Tio estas versaine causita de la vivo stilo, cae la menuo de tiui homoi. Che la nove malcovritae bacterioi en capablas transvivi en la homa intesta flauro, tio ciu case estas bona novajo, tio signifas che oni povas exemple en gin en la intestan flauron helpe de probioticajoi, diras la biologo.